escoltant El calaix de sastre de Ràdio Pinsania. A continuació, us oferim la xerrada Despoblament i reconstrucció local. Noves propostes que es va dur a terme en el marc de les jornades Ruralisme i Emergència Climàtica organitzades per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central al Convent. Ruralisme o barbàrie. Salut! en primer lloc, donar-vos la, la benvinguda a aquesta jornada sobre ruralisme i emergència climàtica que organitza l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central juntament amb el Convent, que és l'espai que, que ens ha acollit i que ens ha, ha facilitat tota la logística. Um, només fer un apunt de sobre per què, per què hem decidit organitzar aquestes jornades um, i per què ruralisme i emergència climàtica. Està clar que l'emergència climàtica ja afecta i afectarà a tota la població mundial i que a més a més el Mediterrani, en tractar-se d'una zona de transició entre zones climàtiques, serà una de les més afectades per aquests canvis. Ja sabem, ja ho estem vivint, de fenòmens meteorològics extrems, sequeres, canvis en la vegetació i en la fauna de difícil gestió. Um, sabem que, no, ja veiem que les metròpolis estan intentant generar mecanismes de mitigació d'aquest canvi climàtic que ja existeix eh, i segurament amb poc èxit, perquè de fet el, considerem que el principal problema que hi ha no és... Eh, si, el, les metròpolis en si formen part d'aquest problema. El, el model sobre el qual se sustenta el capitalisme, no? amb el sistema en el qual estem vivint avui en dia és clarament urbanocèntric i a més a més és urbanitzador, és a dir, que genera dinàmiques urbanes, visquis on visquis, basades en sobretot l'individualisme, la competitivitat, um, i tenim clar que cal repensar el model, cal repensar-lo en clau rural i cal repensar com generem i com estructurem aquestes comunitats rurals. Um, L'emergència climàtica no és només un problema ambiental, és clarament un problema social i que afecta de manera diferencial segons origen, gènere i classe social. I tenim molt clar que si volem treballar alternatives, cal que aquestes alternatives siguin inclusives, siguin cooperatives i que treballin per generar nous marcs de revitalització des de l'ecocomunitarisme i l'ecofeminisme, perquè si no les alternatives ja anem veient que deriven cap a coses bastant esperpèntiques com neofeixismes i neototalitarismes. És a dir, més enllà d'adaptar-nos en aquesta situació d'emergència climàtica, la, la, el que eh, busquem és fer-ho de la manera més justa i social possible abordant alternatives i creiem que l'economia social i solidària és clau per fer això, una economia que posi al centre les persones, no els beneficis, que posi al centre l'entorn, no el rendiment econòmic. I per això hem plantejat aquestes jornades, sobretot en clau no tant de fer diagnòstics, perquè sabem que tots els diagnòstics són de dolents a pitjors, sinó pensar-ho des de les alternatives, des de alternatives ja reals i des de propostes. Durant aquest matí farem primer aquest, aquesta taula rodona sobre eh, sobre repoblament i sobre com revitalitzar i repoblar les zones rurals. I després fem dues taules en paral·lel, una dedicada a la sobirania alimentària i una a l'energètica. I a la tarda farem tallers, tots encarats a dinàmiques de propositives i de generar noves perspectives que també doncs, des de les diferents entitats que puguem estar aquí participant, com també des de l'Ateneu, puguem donar-los un recolzament. Uh, ja presento els ponents d'aquesta taula. En primer lloc, l'Adriana Almazán, que és doctor en filosofia i és, um, ha fet una investigació doctoral al voltant de les relacions entre la tecnologia i la política en el marc de les transformacions socioeconòmiques contemporànies i que ha treballat a la, la qüestió aquesta del lema de ruralisme o barbària. La Maria Carme Freixa, que ve de l'Associació de Micropobles de Catalunya, i que ens explicarà també aquestes realitats i què s'està treballant. I després en Josep Plasència, que ve d'en Vall Cooperativa, que és una cooperativa d'habitatges de la Vall Fosca. Ah, una cooperativa d'habitatges en sessió d'ús. I us deixo ja amb ells, que és més interessant, i ja està. <laughs> Moltes gràcies. Gràcies. en primer lugar, yo lo siento, yo no voy a poder hacer mi intervención en catalán, luego sí, en el resto de la participaré un poco con normalidad, pero voy a intervenir en, castellano. Y muchas gracias también pues, a, la gente que ha organizado esto, que, creo que es un gran esfuerzo y aunque no lo puedo valorar tanto porque creo que tiene un enfoque muy local, parece como un, evento importante, en el sentido de, generar un punto de encuentro y de las iniciativas concretas. Además de eso, también soy miembro de Ecologistas en Acción y en realidad un poco desde donde estamos trabajando en todas estas cuestiones que voy a, plantear desde ahí. Y aunque se nos invitaba a que de alguna manera nos centráramos mucho en la parte positiva y es lo que el grueso de mi intervención, sí que quería hacer como un pequeño comentario al menos sobre la cuestión del diagnóstico. ¿no? porque pluralismo y emergencia climática, no sé si es eh, digamos, la mejor manera de describir la situación o el de ruralismo barbarie, ¿no? que realmente si nos ponen en, un escenario más, más realista, por desgracia, porque la emergencia climática digamos, es solamente uno de los problemas, ¿no? sobre todo simplemente si pensamos a cuestión ecológica, ya no tanto eh, lo social, lo que tendríamos ese gran problema que es el capitalismo industrial. ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros solemos pensar en términos de, colapso, de riesgos de colapso socioecológico, ¿no? y eso tiene que ver con la confluencia de muchos fenómenos en donde evidentemente el cambio climático es central y no voy a entrar a, detallarlo más, pero se combina, digamos, o se retroalimenta también con todo lo que tiene que ver con la crisis energética y con la crisis de la biodiversidad, ¿no? que entre ellos están relacionados, tanto en origen como en consecuencias, y si lo pensamos, digamos, en términos de un, fenómeno conjunto, pues claro, ya no solamente pone en tela de juicio, la integridad de nuestro modo de habitar, Y, digamos, de la inercia social en la que estamos, sino incluso pone en entredicho la posibilidad de habitar como sociedades humanas en, el planeta, ¿no? Eh, dos pinceladas, ¿no? crisis energética, pues básicamente escasez de combustibles fósiles, pero también escasez de minerales, ¿no? que pone también bastantes límites y estrictos a lo que puede ser una transición a las renovables, incluso una transformación, ¿no? una electrificación de, la sociedad, que aunque es un proyecto posible, es un proyecto deseable, no puede existir ni convivir si no es que venga acompañado de una disminución en el consumo, que es lo fundamental una disminución en el consumo y unos cambios, digamos, de los modos de vida. En el nivel económico yo también creo que el cooperativismo juega un papel central, pero en donde estamos hablando de transformaciones que son también de valores, axiológicas, incluso de nuestras subjetividades, de deseo, ¿no? Eh, todos los picos de agotamientos, digamos, todas las escaseces están cerca Nadie puede poner, digamos, fechas exactas y seguramente es un error, pero estamos hablando que en este siglo nos enfrentamos a la escasez de carbón, de gas natural, de tierras raras, etc. ¿no? Entonces eso es un desafío eh, que tiene, digamos, una entidad propia, más allá de la emergencia climática. Otro desafío que no está normalmente bien comprendido es el de la pérdida de biodiversidad. Desde el marco antropocéntrico en el que nos solemos mover, pensamos que desaparecen especies, animales y vegetales, es más bien como una pérdida de patrimonio, Como quien de alguna manera pierde un lujo del que puede disfrutar. Y eso yo creo que es un error que el ecofeminismo pues, eh, denuncia con, mucha, mucho sentido, Igual que denuncia que el marco en el que nos movemos en nuestra reflexión de lo social olvida nuestra interdependencia, ¿no? nos trata como si fuéramos individuos que pudieran vivir de manera aislada, en el marco de lo ecológico, de lo metabólico, ¿no? de cómo pensamos la relación entre sociedades y naturalezas, se nos olvida que somos ecodependientes. Y en ese sentido, digamos que conservar la integridad ecosistémica no es un lujo, es una condición de posibilidad para poder tener, digamos, pues aquello más básico como pueden ser nuestros alimentos, agua, ¿no? incluso aire, etcétera. Entonces, en esa confluencia, ¿no? unido a las inercias sociales y demás, es donde hablamos de, riesgos de colapso, o sea, de riesgo de una barbarie generalizada. ¿no? Y ahí yo creo que es donde adquiere más, más sentido hablar justamente de la ruralidad. Y yo, mm, así como resumidamente, voy a hablar de por qué creo que la ruralidad es una alternativa necesaria, pero también deseable. ¿no? Y después haré como dos pequeños comentarios finales. Yo creo que es necesaria porque es muy difícil plantear justamente ¿no? una ruptura con, este modelo actual, sino es también poniendo en cuestión y repensando en profundidad el modelo urbanocéntrico, ¿no? y el modelo urbanocéntrico y petrodependiente. ¿no? Creo que nos tengo que, contar mucho hasta qué punto dependemos de un entramado, de una estructura global que sin combustibles fósiles se convierte, como decía un amigo, ¿no? en un gigante con pies de petróleo. ¿no? O sea, alimentarse, digamos, con lo que son insumos que proceden en gran medida de pues, fertilizantes de síntesis, de insecticidas, pero que es que además no solamente hacen ese extractivismo neocolonial en los territorios y mantienen una injusticia, sino que luego se tienen que sustentar en enormes redes de transporte. El transporte depende en un 90% del uso de combustibles fósiles y es un reto su electrificación que desde luego está muy lejos de ser resuelto eso implica ciertos niveles de logística también, ¿no? Eh, visitábamos el otro día con ecologistas en Acción Mercamadrid en un, en un tour que hicimos, Una rueda de prensa en movimiento, Para mostrar justamente qué implica una ciudad como Madrid, implica eso, ¿no? Básicamente, Además, con la contraposición que es también eh, de todos los intermediarios, la industria, la, la aparición de los grandes supermercados y luego el problema también de los desechos, que en la alimentación, digamos, sobre todo tiene esa, esa vertiente dramática ¿no? del desperdicio, pero que en muchos otros casos ¿no? nos enfrenta también a un reto muy importante en el que estamos, digamos, desperdiciando o tirando a la basura lo que podría ser la fuente justamente que garantizara de manera diferente eh, la fertilidad y el sostenimiento de los suelos. Claro, todo eso hace ya mucho tiempo que, se sabe, hace ya mucho tiempo que se denuncia y llama la atención que en estos momentos en los que parece que por fin se vuelve a abrir el, debate sobre el mundo rural, parece que nadie pueda pensar ¿no? que una apuesta que podría ser digamos, la, más, la más determinante, incluso la más inteligente, sería reprimarizar nuestros territorios, pensándolo justamente como una manera de fijar población y de garantizar soberanía alimentaria. ¿no? Se les ocurre cualquier idea antes que esa, construir carreteras, llevar internet, abrir nuevas fábricas, ¿no? Lo que sea, menos pensar que allí puede haber agricultoras, agricultores, ganaderos, ganaderas, ¿no? Que garantizan justamente esa dinámica. Y yo creo que eso tiene que ver con una dificultad muy profunda para comprender justamente nuestro estado presente de crisis ecosocial y multidimensional y seguir, digamos, eh, atrapados en una lógica no tecnófila, una lógica de fe, básicamente. Nuestras sociedades son quizá más religiosas que muchas otras que les han precedido a seguir pensando que no hay reto que sea un reto ¿no? verdaderamente, sino simplemente un pequeño obstáculo que será arrollado antes o después por el huracán del progreso tecnológico. ¿no? O sea, ahí tenéis las declaraciones de Aznar hace no tanto, cuando el cambio climático bueno, es un problema para el fin del siglo que en cualquier caso ya habríamos inventado alguna tecnología en ese momento que lo solucionaría. ¿no? directa o indirectamente pensamos así, ¿no? O sea, en vez de poner sobre la mesa que es necesario un cambio de modelo, es necesario un cambio de modo de vida, de cómo producimos y consumimos, el cambio climático se pretende solucionar atrapando carbono en grandes, eh, en grandes almacenamientos subterráneos o haciendo geoingeniería, tapando el sol, o sea, cualquier cosa, ¿no? menos plantear eso. Incluso si no, pues viajaremos a Marte y, veremos qué, solución se ¿no? Es necesario una disminución drástica del consumo, es necesario una fuerte descentralización, la infraestructura global de producción y de transporte ¿no? la contrapartida que son la megalópolis, ¿no? ya es la residencia de más de la mitad de la humanidad se tienen de alguna manera que replantear, ya sea fraccionándose al interior, ya sea disolviéndose, ya sea encontrando modelos intermedios, ¿no? O sea, yo creo que la alternativa fundamental está en la reconstrucción del mundo rural, pero evidentemente si tenemos que plantear un programa de transición, todo lo que tenga que ver con re-ruralizar, con ampliar los espacios de frontera, ¿no? con dotar de espacios productivos a las ciudades, trabajar, por ejemplo, en la acogida selectiva, en la creación de compost etcétera, pues son medidas que pueden ser muy importantes, ¿no? Y sin eso eh, no podremos de alguna manera replantear nuestra relación con la energía, con, el consumo, con las emisiones, con la destrucción ecológica. Entonces, la cuestión va de construir un nuevo metabolismo, una nueva economía, una nueva, una nueva manera de producir, de consumir, una nueva manera también que sea justa, ¿no? Eh, que eso creo que es algo muy, muy importante, porque podremos seguir digamos, acaparando recursos de las periferias ¿no? y luego de las periferias internas, ¿no? ya sea a nivel de suelos, a nivel de mano de obra, etcétera, pero entiendo que tendríamos que caminar una manera de pensar justamente cómo podríamos vivir eh, sin depender de ese tipo de, explotación que es sistemática ¿no? y que se retrotrae hasta el colonialismo. El nuevo extractivismo, ya sea minero, ya sea agrícola, en el fondo no es más que un neo-extractivismo, ¿no? un, un neocolonialismo que sustenta nuestra vida cotidiana hoy. ¿no? Y la mejor inspiración pues, es justamente la de los metabolismos indígenas y los metabolismos campesinos. Y, eso yo creo que es un poco una evidencia. ¿no? Cuando digo metabolismo es importante, no significa que tengamos que reconstruir las sociedades campesinas históricas, pero si tenemos que pensar en cómo podemos sustentarnos en un territorio haciendo un uso, digamos, de lo que ahí existe, que además de permitirnos alimentarnos y de permitirnos cubrir nuestras necesidades se pueda extender en el tiempo y garantizar también, digamos, ese derecho a las generaciones venideras. Bueno, pues si queremos ir a ejemplos vivos, ejemplos, digamos, que hayan funcionado, pues en nuestros territorios son justamente los metabolismos campesinos los que han, logrado hacer eso, ¿no? Y, y lo han logrado hacerlo bastante bien. Encima de ello, ni siquiera podemos, aunque quisiéramos reeditarlo, ¿no? porque tenemos muchas hipotecas eh, civilizatorias. El cambio climático es una hipoteca civilizatoria brutal que nos va a poner todavía más difícil garantizar ese sustento ¿no? por pérdida de suelos, por transformaciones climáticas, fenómenos climáticos extremos, pero además tenemos todo digamos, el entramado material de, la, sociedad industrial capitalista que está allá sobre nuestros territorios. ¿no? sea, yo que soy de la Sierra de Madrid, pues nosotros hemos tenido que sufrir digamos, que las mejores zonas productivas sean ocupadas por la avalancha de ladrillos. si quisiéramos ahora repensar cómo alimentarnos, encima con una cantidad de población mucho mayor, ¿no? pues eh, requeriría de un reto, de que fuera un reto bastante creativo. ¿no? Entonces, creo que es una alternativa necesaria e ineludible, ¿no? Y que en cualquier caso, una vez que nuestro acceso a la energía vaya decreciendo, un modo u otro de ruralismo se tendrá que reeditar. Habrá que garantizar un consumo de cercanía. ¿no? Entonces, la cuestión es justamente pensar cómo se puede convertir en una alternativa que sea deseable. ¿Por qué? Porque dentro de ese marco ¿no? de, algo que se convertirá en necesario, pues como decía una compañera cuando presentaba esto, hay escenarios que pueden ser dantescos. ¿no? O sea, garantizar la producción puede ir asociada, digamos, a regímenes políticos muy diferentes, ¿no? Y a prioridades económicas también muy diferentes, ¿no? Y bueno, sería muy largo, yo no lo puedo hacer esto aquí, ¿no? Lo he hecho en otras ocasiones, Pero si quisiéramos sintetizar mucho, yo creo que el corazón justamente de lo que ha supuesto el poder proyecto moderno capitalista ha sido la expropiación de las comunidades humanas de su capacidad de autosustento. ¿no? Y eso es una expropiación que tiene que ver con eliminar y destruir los bienes comunes, con eliminar el acceso a la tierra, ¿no? con eliminar los conocimientos que permiten justamente hacer las labores productivas para cubrir esas necesidades. Y a día de hoy, digamos que con el entramado Estado-mercado, ¿no? haciéndose cargo de todos los ámbitos de nuestra vida, desde la educación a la alimentación, la vivienda, eh, el, el textil, etcétera, pues estamos en un espacio de indefensión, digamos, ¿no? O sea, si se nos eliminara el salario, si nos eliminara, digamos, la cobertura estatal, no podríamos sobrevivir mucho tiempo, ¿no? Y de hecho nos enfrentaríamos seguramente a escenarios de, mucha violencia y de descomposición social fuerte, ¿no? Entonces, pensar una nueva ruralidad como una alternativa deseable, yo creo que es pensar eh, esa nueva ruralidad como una posibilidad de construir autonomía, ¿no? Y construir autonomía en, en muchos niveles. La fundamental, autonomía material si sabemos que estamos, digamos, dependiendo, ¿no? Para nuestra supervivencia más básica de un sistema que no solamente es injusto, es destructivo, sino que además, digamos, no tiene, no tiene mucho futuro por delante, pues la cosa va de empezar a repensar y construir hoy justamente ¿no? maneras de ser cada vez más autónomos a nivel colectivo, ¿no? Aquí no es la ilusión del individuo de alguna manera que va a poder ¿no? hacerse cargo de eso pero generar comunidades, redes, ¿no? recuperar ideas como la de los Ateneos, las federaciones, etcétera, ¿no? hacer un entramado propio, ¿no? redes propias que puedan cada vez más ¿no? satisfacer justamente esas necesidades y cada vez de manera más ambiciosa. ¿no? Y yo creo que en eso Cataluña pues, es puntera, ¿no? y sí, casi siempre lo ha sido. O sea, tiene la ambición para no solamente diversificar los espacios de producción, sino también la valentía y la inteligencia política para ponerlos en conversación. ¿no? Pero esa autonomía material yo creo que también se tiene que combinar con autonomía política y en ese sentido el resituarse en núcleos más pequeños, ¿no? resituarse justamente en reconstruir una nueva cultura política de la realidad es muy importante y en concreto, por ejemplo, en los territorios en los que yo estoy un gran desafío, ¿no? porque digamos que la cultura política que podría ser la de la democracia directa, la del asamblearismo, el comunitarismo, que ha sido digamos, la que ha caracterizado al mundo rural históricamente, está muy degradada. ¿no? Las lógicas eh, eh, urbanas han llegado a todo el territorio prácticamente, en un lugar como la península ibérica, y también, de hecho, nuestros propios territorios, como decía antes, están al servicio justamente del sostenimiento de las ciudades, ¿no? Por nuestros territorios pasan carreteras, pasan redes de alta tensión, la, basura de las ciudades acaba ¿no? en nuestros territorios, el agua se consume en nuestros territorios, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay como una apuesta en, equivalencia una, una integración, digamos, ¿no? una lógica urbana que la cuestión cultural y política es, muy, muy profunda, ¿no? porque digamos que bueno, hay que empezar de cero también en los pueblos a, plantear qué significaría hacer eso juntas y juntos, ¿no? y cómo podríamos hacer, digamos, para organizarnos en esa escala. Sin embargo, aunque solamente sea el nivel de densidad de lazos, de, digamos, de relación comunitaria que genera el, poder vivir en un pueblo pequeño, yo creo que ya de alguna manera plantea un, punto de partida mejor. ¿no? Y luego, desde luego, sería muy importante trabajar en la autonomía individual en el sentido de, de la crítica. ¿no? Este libro de Marina Garcés yo creo que es muy interesante en ese sentido, de nueva ilustración radical, ¿no? como una manera de reivindicar que puede ser interesante separar modernidad ¿no? en los términos que hemos hablado de ilustración y que el viejo problema ¿no? y vieja, la vieja idea de que podemos generar digamos, un espíritu crítico, que podemos poner en cuestión, ¿no? que podemos ser eh, individuos críticos pero sin sin las, digamos, connotaciones manidas que tiene esa idea, ¿no? volver a, pensarlo yo creo que es, muy importante. ¿no? Simplemente ya para cerrar, eh, un par de precauciones, y es, yo creo que lo que intentamos es bastante osado, ¿no? Y, bueno, digo nosotros porque creo que seguramente a todos nos une, ¿no? Porque es una transformación civilizatoria y no es menos, ¿no? es de alguna manera hacer cosas que jamás han pasado en la historia de la humanidad. Por ejemplo, que haya un descenso del uso de energía, eso casi no tiene precedentes, ¿no? O sea, solemos pensar que vivimos en la época ahora de la desmaterialización y sin embargo nunca se ha quemado más carbón que hoy, probablemente, ¿no? Quizá ayer o mañana, ¿no? Pero lo que ha habido ha habido una superposición de fuentes de energía, ¿no? El carbón, el gas natural, el petróleo, no ha habido sustituciones, ¿no? Ha habido, digamos, sumas es unido a nivel de población y es unido también a las inercias pues, propias ¿no? del, capitalismo industrial, de su búsqueda de beneficios, también las lógicas que tiene la inercia del Estado, pues nos obliga a repensarlo casi todo y repensarlo desde un punto de partida que implicaría prácticamente una revolución cultural. ¿no? El viejo lema del ecologismo, que desde los años 60 brega porque esto se pueda, se pueda lograr y que ha tenido relativamente poco éxito, ¿no? al menos esa es nuestra, nuestro análisis, ¿no? ese vivir todas mejor con menos consumo material, pues implica transformarlo casi todo ¿no? y abandonar casi todo lo que hoy de manera mayoritaria se considera deseable, ¿no? el tipo de expectativas, el tipo de elementos que te dan prestigio o no, no, la movilidad, el viaje, el turismo, el consumo, ¿no? pues todo ello eh, tendría que quedar atrás, tendría que transformarse de una manera profunda ¿no? y eso significa revalorizar otros espacios, ¿no? revalorizar el territorio, la presencia, la permanencia. ¿no? Es una verdadera revolución cultural. ¿no? Y en ese sentido, pues creo que también una segunda precaución importante a tener en mente es que cualquier transformación del tipo que estamos planteando, o al menos de la que yo planteo, probablemente va a ser muy conflictiva ¿no? y va a llevar detrás altos niveles de violencia. Y esto es importante tenerlo en mente, creo yo no digamos como un alegato por la violencia, sino como una precaución. ¿no? O sea, creo que hay a veces un poco de ingenuidad desde ciertos movimientos ecologistas y también alternativos, cuando se trabaja sobre la soberanía alimentaria o energética, ¿no? porque creo que una vez que alcancemos la, escala crítica, y eso puede ser relativamente rápido cuando se convierta en una necesidad, pues vamos a encontrar conflicto por todas partes. ¿no? sea, las élites que tengan y vean entera de juicio sus intereses pues evidentemente ¿no? los contestarán, pero también las bases, ¿no? que si, de alguna manera empieza a extenderse la idea de poner en cuestión aquello que hoy se asume ya como derechos, el turismo es un derecho, por ejemplo. si hubiera digamos, una privación de eso, está claro que habría un movimiento. ¿no? Eh, en Francia, que luego se ha complejizado mucho la cosa y quizás uno de los movimientos más interesantes, ¿no? el inicio de los chalecos amarillos, si lo recordáis, es una subida del precio de la gasolina. ¿no? Es un impuesto supuestamente ecológico, que claro, tiene muchos problemas, porque no se construye social progresivamente, ¿no? sigue alimentando digamos, un modelo que, que es, es, muy desigual, pero yo creo que hay algo profundo ahí, ¿no? de que si de repente a nosotros se nos prohibiera ¿no? o, se nos planteara no poder usar el coche, que claro, va en conexión con el tipo de mundo que lo se ha construido, que lo hace necesario, eso generaría mucho, mucho malestar. Por supuesto, los levantamientos de los desposeídos que nunca han parado. ¿no? Desde el inicio del colonialismo, todo aquello que son las guerras endémicas en las que nos encontramos metidos, las guerras por los recursos, los posicionamientos geopolíticos y a día de hoy la migración, ¿no? con todo el dolor y, todo el conflicto que eso genera, solo va a ir a más. ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en mente. sea, según vaya aumentando el espacio de las migraciones ecológicas o ambientales, según vayamos deteriorando más las condiciones de cubrir las necesidades propias en otros territorios para garantizar eh, las nuestras, pues evidentemente va a haber una respuesta, y es que eh, no se puede esperar de otra manera. Pero incluso el mejor de los escenarios, digamos, que, ciertos sectores del ecologismo ¿no? Eh, plantean, que es digamos, que surgiera un actor político, institucional, parlamentario, que quisiera tomarse esto en serio y lo pusiera sobre la mesa con radicalidad, sería también muy violento y muy conflictivo si realmente alguien pusiera sobre la mesa ¿no? Eh, recortes del consumo, por ejemplo, de los que se ponen más o menos en cifras que suelen ser del 80% ¿no? en un país como el nuestro, imaginar cómo se recibiría eso, ¿no? si, se si se impusiera a nivel legal. ¿no? Pues prácticamente se sentiría como un ecofascismo. ¿no? yo haría ahí, digamos, el matiz de que para mí ecofascismo tiene que ver ¿no? con reducir digamos, esas condiciones para sostener una élite, pero incluso si se planteara hacerlo de manera democrática, y es bastante poco probable pensarlo así, ¿no? por todo lo que son las lógicas burocráticas de acaparación de poder ¿no? Eh, que se dan en el seno del Estado, también sería conflictivo. ¿no? Entonces, ya para cerrar, simplemente lo que yo quería decir es que esta nueva ruralidad ¿no? que ponga la autonomía en el centro, yo normalmente ya he dejado de pensarla como la alternativa, no, no tengo un poco la intención de dar una alternativa completa a cómo esto se puede hacer, ¿no? porque las sociedades son complejas, son plurales, los proyectos se dan en paralelo, ¿no? la única manera de que solamente haya un proyecto posible es el totalitarismo, ¿no? si no, pues seguramente siempre habrá varias vías estratégicas. ¿no? Yo creo que hay que pensarlo más bien como una forma de resistencia es decir, de oponerse por lo menos a la extensión de esta lógica del industrialismo capitalista, por un lado, estar en los territorios, ¿no? defender, desarrollar luchas en defensa del territorio, construir redes propias en clave cooperativa y, autónoma, y también resistencia en los escenarios de conflicto y de violencia que están por venir, ¿no? en el que no nos encontremos de alguna manera en que querramos desarrollar una lucha política sin tener conciencia de que nuestras necesidades y nuestro sostén también son políticos ¿no? y que no están en nuestras manos. ¿no? Si hemos sido capaces de desarrollar, digamos, de manera colectiva y política, ¿no? una satisfacción de nuestras necesidades, podremos seguramente dar ¿no? esa lucha de una manera mucho más fuerte, ¿no? de una manera mucho más robusta. Eso no significa, sin embargo, que las perspectivas sean bastante funestas, ¿no? pero digamos que pensar en clave de resistencia también evita como esta idea de pensar en términos finales, ¿no? como no lo vamos a lograr, pues mejor no hacemos nada. ¿no? O sea, siempre lograremos tener vidas más libres, y lograremos pues, estar en posiciones más, resilientes en ese sentido. Así que bueno, pues yo lo dejaré aquí y eh, muchas gracias. l'Associació de Micropobles doncs, a 100% en aquesta jornada, perquè a vegades, eh, precisament des de l'associació, ens queixem és que no se'ns té presents a la gent que vivim doncs, als micropobles. He volgut que el fons fos eh, el mapa de Catalunya, on hi surtin destacats els, els micropobles. Els micropobles són els municipis de menys de 500 habitants amb ajuntament propi. Com podeu veure, estan repartits per tot arreu, menys a la costa, i, i n'hi ha molts. De fet, som un terç dels municipis de Catalunya. Uh, a mi m'han demanat que fes el plantejament una mica més en, en, amb què podem fer i amb, amb accions una mica concretes que des de l'associació hem intentat anar desenvolupant. I això em permet fer una mica com la història de, de l'associació. Uh, Ehm, l'associació de micropobles eh, neix fa 11 anys, va néixer al març del 2008, en un moment en què una quinzena en aquell moment de, de regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses de diferents punts de, del territori català van prendre consciència de que ja n'hi havia prou de, de sentir-se doncs, abandonat i que segurament feia falta eh, ser conscients que necessitem actuar i que hem d'actuar des del territori i que el que els està passant doncs, a aquests municipis amb menys habitants de, del país, que normalment es diu municipis petits, però que sempre reivindiquem que són petits en habitants, però no petits en territori, sinó que moltes vegades parlem de molts quilòmetres quadrats amb molt poca gent vivint-hi, per tant el tema petit eh, ens sembla poc adequat. Potser sí que són ajuntaments petits perquè tenim poc personal, una dimensió relativament eh, menor a altres eh, eh, municipis, però en realitat som molt grans eh, amb moltes potencialitats. Llavors aquests electes van prendre consciència de que calia doncs, defensar-nos directament nosaltres. Eh, I així és com neix l'associació. La, en aquell moment també encara planava sobre el país l'informe Roca, que pregonava que per ser més eficient doncs, calia fusionar municipis, que al final era molt poc Eh, sostenible econòmicament segurament tenir 900 i pico de municipis a Catalunya i que realment s'estalviaria molt si fusionàvem ajuntaments. I segurament això és veritat si es fusionessin el de Barcelona i el d'Hospitalet, que aquests sí que volen dir molts milions d'euros al darrere, però quan parlem de que eh, els ajuntaments dels micropobles doncs, són cinc regidors, dels quals molt poques vegades eh, algun té un sol, i que eh, a l'Ajuntament doncs, hi ha una secretària o una administrativa i, i secretaris compartits, vol dir que estalviaria molt poc perquè realment la gent seguirà vivint on viu i no vol dir que el fet de fusionar-se vol dir que deixem de viure en aquest territori, deixin d'haver-hi enllumenats per mantenir i, i necessitats per solucionar la gent que hi viu. En aquell moment també aquests electes veuen que des del municipalisme, des de les entitats municipalistes, des de l'Associació Catalana de Municipis, des de la Federació, quan parlen de, de, de, això, de municipis petits sempre fan el tall cap al voltant dels 2.000 habitants i la realitat d'un poble amb 97 habitants doncs no té absolutament res a veure amb un de, de 2.000 ni amb un de 1.000 i a vegades tampoc amb un de 500. Per tant, eh, feia falta articular alguna cosa, alguna associació, a eh, compartir aquestes problemàtiques i crear veu i, i fer de lobby, perquè l'objectiu de l'Associació de Micropobles no era donar serveis com ja fan les altres entitats, sinó fer això, senzillament de lobby, a tots els nivells, perquè davant de les administracions no se'ns tenia en compte. A davant d'entitats de, de eh, i institucions passava el mateix, de que normalment qui acabava decidint el que es feia acabava sent de municipis molt més grans davant dels mitjans de comunicació, perquè al final el discurs l'acaben fent els mitjans i en el discurs només hi sortim quan hi ha alguna desgràcia normalment. I, i de la societat en general, perquè fins i tot la gent que vivim als micropobles a vegades tampoc som conscients de, del privilegi que tenim d'estar on estem i, i des, venen gent de fora a explicar-nos i dins, ostres, quina qualitat de vida que teniu, no? quina enveja, ens agradaria venir a viure aquí. Per tant, era com molt conscient de que, i sés de que la política o la fa, o te tota la fan, I, històricament fins ara de fet ens la fan i ens la imposen. Per tant, eh, ens semblava molt necessari eh, això, actuar com a lobby. Eh, no, eh, aquests van ser els primers anys, eh? una mica d'anar reivindicant, d'anar intentant, d'anar picant moltes portes a nivell d'administracions, dels departaments de la Generalitat, en alguns hem tingut doncs, més capacitat d'incidència, hem trobat eh, polítics més sensibles que ens han obert doncs, eh, això, portes i que ens han tingut en compte. Però el que sí es va veure ja força ràpid és que potser el que calia era canviar el discurs. Havíem de deixar de, de, de ser eh, víctimes, en el fons, i sentir-se capaços de poder ser proactius. I per tant havíem de crear un discurs en positiu, no, no, no, no, no no era tant allò d'anar dient no tenim, ens falta, tenim dèficits en infraestructures, necessitem més recursos. No, potser el que hem de fer és canviar aquest discurs i de fet eh, explicar les potencialitats. Vull dir, si al final nosaltres ens creiem que tenim futur des dels micropobles, eh, doncs hem de, de, de, de, en el fons, fer creure a tothom que el tenim aquest això. I si som capaços, en, ens ho creiem, serem molt més capaços de convèncer de la necessitat de, de, de eh, trobar els suports i, i del protagonisme que, que tenim. De fet, si, si ens ho mirem bé, eh, som referents de les escoles rurals, acaben sent referents i models d'escoles eh, cap a on volen anar moltes escoles grans també. També eh, a nivell de la, del tema d'energies alternatives eh, trobem petits exemples d'importació de renovables que, que són envejades des de, de, des de municipis molt més grans. Per tant, ens semblava que era molt important trobar un equilibri entre la reivindicació, que l'hem de continuar fent perquè les mancances hi són, perquè realment ens trobem amb unes lleis que ens acaben discriminant i ens acaben posant traves per continuar vivint en els micropobles i desenvolupar-hi moltes activitats, i eh, eh, en, en, aquest, en aquest missatge molt més positiu. Ens semblava que els conceptes com de nova ruralitat ens ajuden, també volem parlar d'equitat, entès com una distribució justa en funció de les necessitats d'una manera comparada, i mm, igualtat d'oportunitats sí, però també pensem en termes d'equitat, demanar també un discurs de respecte. Moltes vegades quan es parla de, del món rural eh, es fa des d'una vessant absolutament urbanita i, i es cauen en uns tòpics que ens acaben eh, perjudicant i, i no descriuen la realitat. Mm, ens acabem sentint moltes vegades que la gent que ve ve, ve amb un afany bastant colonitzador i imposant-se noves maneres i, i, i no, no acaba de respectar la nostra manera de viure. I aquest és un dels conceptes que ens sembla que fa falta de, de, de, de que la gent en sigui conscient, de que els nostres valors són iguals potser que els que eh, estan tenint a nivell de, de la ciutat. En aquest moment també es parla, eh, s'ha posat sobre la taula, es va posar sobre l'agenda política, tot el tema del despoblament. Eh, des de l'associació pensem que segurament eh, hauríem de fer servir un altre concepte, i no és el de repoblament, eh, segurament, li hem de trobar una vessant com més positiva i més engrescadora del que necessitem. El despoblament és el que estem patint cada dia, perquè la gent eh, ens acaba marxant i si anem mirant les dades estadístiques ens n'adonem en que eh, el degoteig de que parlem una família en un micropoble doncs, eh, vol dir un percentatge important i de mica en mica és molt més fàcil perdre'n que guanyar-ne. Per tant, mm, se'ns va com complicant molt l'existència. Llavors, ens semblava que és necessari abandonar les potencialitats que tenim no? I, i intentar ser capdavanters en alguns discursos. I, i un dels que l'associació més ha treballat és el de la transició energètica. De fet, eh, l'anterior presidenta a mi, la Maria Creuet, eh, ella ja ho va liderar des del municipi d'Ordis, d'intentar treballar cap a ser un municipi eh, sostenible i, i aplicar temes de transició, eh, sempre acaba explicant que eh, estem abocats a una transició energètica perquè és insostenible el model que tenim i que realment, si ho analitzem bé, es necessitarà el 2% del territori per poder eh, ser, eh, aplicar les energies alternatives a tot el país. I aquest territori no el tenen les ciutats perquè ja el tenen tot ocupat sinó que el tenim els micropobles. I aquesta nova relació que hi ha d'haver-hi és que no ens imposin com fins ara han fet tot qualsevol tipus d'infraestructura energètica. No, no, és que les negociem d'igual a igual. Per tant, aquesta reivindicació i aquest lideratge eh, ens sembla que és molt important que el puguem fer des dels micropobles i des del territori. També hem treballat molt en fer xarxa, perquè som molts els actors que estem defensant el mateix i, i no podem, aquesta lluita l'aconseguirem fer entre tots i per tant treballem sempre que podem que se'ns demana col·laboració doncs, ho fem amb, amb, amb els grups líder, que aquí, aquí tenim eh, l'Albert Puigverd, eh, amb el tercer sector, ho fem amb, amb, amb entitats també de, que defensen les energies renovables, amb la Fundació del Món Rural, aquest cas això també és un projecte que hem fet amb la Universitat de Torna també per intentar veure la, la necessitat de la immigració per poder eh, mantenir els micropobles. Eh, entenem que en aquest món la reivindicació l'hem de fer conjuntament perquè no té sentit que cadascú vagi a la seva. I, i finalment lo que, la proposta més proactiva que ens sembla que podem liderar és la de intentar que a nivell legal hi hagi un reconeixement específic als micropobles. I d'aquí que haguem pres la iniciativa de, de canviar el marc legal. I aquí el que s'ha fet és una proposta d'un avantprojecte de llei que l'haurà d'aprovar, que voldríem que l'aprovés al Parlament, que és l'Estatut del Micropoble. Això vol ser una eina on es reconegui la singularitat dels municipis de, de menys de 500 habitants i també pensem que també podrien acollir-se els municipis de menys de 1.000 que també es troben en situació de perda de població i la idea seria una discriminació positiva cap a, als micropobles, que de fet som uns 80.000 habitants però gestionem el 35% del territori. Ja veieu que la taca és, és, és gran de territori i aquesta part eh, mm, moltes vegades la gent no n'és conscient, només es pensa en, en, termes de, de, dels habitants que som. Bàsicament el que es vol és eh, l'eix central de, de l'Estatut és l'autonomia municipal i que els municipis, els micropobles puguin disposar dels recursos necessaris. Per una banda s'estableix un fons de lliure disposició que cobreixi les necessitats bàsiques per part d'aquests ajuntaments, vol dir no haver d'anar a convocatòries de subvencions com fins ara, subvencions finalistes en concurrència competitiva on normalment acabes competint amb ajuntaments de, de mil o mil i d'habitants que tenen moltes més capacitats tècniques per poder eh, redactar els projectes, per poder fer tota la tramitació administrativa i, i acabes no disposant dels recursos que necessites. La idea és poder tenir un fons o un, tu ja passaràs comptes com a Ajuntament al final de l'any de com has gestionat aquests diners i, i en què els has destinat. Hi haurà un Ajuntament que s'estimarà més doncs, destinar un tema d'habitatge i hi haurà qui prioritzarà doncs, un tema més de, de camins rurals, per exemple. Per tant, en el fons que pugui, es pugui decidir sobre aquests recursos. Per una altra banda, es demana un reconeixement d'un règim específic a efectes fiscals eh, estaria englobat amb el que s'anomena ultraperifèria demogràfica i aquí es, es, es demana que hi hagin determinades exempcions a taxes i gravàmens que acaben afectant activitats que es poden fer en els micropobles, molts vinculats eh, al sector primari i que acaben sent frens perquè es puguin fer viables determinades activitats. I també que s'estableix tot un règim de bonificacions i exempcions en funció de la residència en aquests micropobles. També a nivell urbanístic eh, i d'ordenació del territori eh, s'intenta eh, canvis en el sentit que normalment eh, les normatives urbanístiques acaben fent-se des d'una òptica d'un despatx de Barcelona amb una mentalitat absolutament de sol urbà. La resta és sol no urbanitzable. Eh, I per tant acaba sent el model que ells volen aplicar amb, amb la resta del sol que no és eh, el, el de ciutat. I això acaba doncs, frenant moltes activitats i, i sobretot això, minant l'autonomia municipal. A nivell de representació institucional dels micropobles ens sembla que és bàsic que hi hagi un reconeixement que estiguin eh, presents on hi estan la resta d'entitats municipalistes i que per tant siguin, eh, puguin ser coneixedors de les normatives que s'aplicaran i, i, i dels programes i de les polítiques que es vulguin desenvolupar eh, en el fons, aquest reconeixement legal que ara en aquest moment s'ha començat a anar explicant als grups polítics i esperant que es reculli i que no hagi de tenir una tramitació eh, de recollir signatures també per poder-ho portar al Parlament, sinó que, que, que els grups polítics doncs, ho entomin i ho acabin eh, esdevenint, acabi esdevenint una llei, eh, vol aconseguir el que l'associació sempre ha demanat, és que la gent que vivim en els micropobles doncs realment no siguem ciutadans de segona o de tercera categoria. I si no es tenen els recursos on realment es gestiona el territori on es desenvolupen aquestes polítiques, doncs eh, fa molt difícil de poder-ho fer. Mm, l'associació de micropobles va començar això ja dic, amb uns 15 amb uns 10 o 12 municipis eh, implicats. En aquest moment eh, som 150 eh, ajuntaments associats, de tots els colors polítics. Eh, aquí no hi ha cap vinculació excepte del PP, que, que només hi ha un, un ajuntament que ho és, eh, només soci, la resta tots els colors hi són i la implicació doncs, de, de, dels ajuntaments eh, és de, de, de tot el territori. El primer president va ser d'Argençola, d'aquí a la Catalunya Central, després Ordis, eh, Vallfogona, ara ho és a Torreveses, per tant intentem que hi hagi representació de tot el territori, som molt, molt diferents, eh, hi ha problemàtiques que no sempre es donen tot arreu, però sí que aquesta necessitat de ser presents eh, on realment es determinen les polítiques i, i, i es determina el que al final considerem tots que és important, doncs és imprescindible. I, bueno, hi ha molta feina per fer, pensem que, que només hem començat a obrir el camí, la paraula micropoble també va ser un invent de, de, de l'associació i ara es comença a fer servir, per tant, eh, de mica en mica es va fent, es va fent una mica de, de taca que entenem que és el camí i que hem de trobar més complicitats, però també és veritat que ara estem en un moment en què cada vegada la gent en va ser més conscient. Cada cop hi ha més gent que té ganes de viure en un micropoble mm, i menys gent que, que, que en vulgui marxar. No sempre t'ho posen fàcil, però realment eh, sí, des dels ajuntaments som capaços d'activar mm, i, i potenciar el que tenim, eh, segurament eh, hi ha micropobles per molts anys. van convidar a aquestes jornades vaig pensar amb aquest, amb aquest títol, ruralisme i emergència climàtica, vaig pensar, bé, anem, anem al moll de l'os, no és una jornada més de eh, desenvolupament rural, emprenedoria al món rural, etc etc, sinó que anem una mica a l'arrel eh, d'una situació, d'unes necessitats que a nivell mundial, com ja ha explicat per exemple l'Adrián, ja, mm, la meitat de la població mundial ja viu en zones urbanes, però és que al nostre país, els països catalans, el 63% de la gent viu o bé a l'àrea metropolitana de Barcelona o bé a l'àrea metropolitana de València i en el cas de Catalunya amb 300 municipis de 942 acaparen el 95% de la població del país el, el mapa encara és més dramàtic que, que el que dibuixa la societat de micropobles perquè hi ha municipis com el nostre, per exemple, que, no, que som 700 habitants però tenim 19 pobles. Alguns d'ells amb un habitant eh, permanent, 20 i pico habitants sensats que no hi viuen. Tenim una situació de despoblament generalitzada a bona part del país. A l'Alpirineu i Aran, amb el 25% de la superfície de Catalunya Eh, tenim més del 60% dels pobles abandonats que hi ha a Catalunya, 190 pobles abandonats, o sigui, sense habitants censats, tot i que hi ha moltíssims més pobles que durant l'any no hi viu ningú, que hi van per la festa major o a l'estiu o el que sigui, però com que tenen gent censada no figuren com abandonats, vull dir que la, la, el panorama de despoblament eh, és bastant dramàtic a a nivell de model territorial, mm, ja s'ha parlat una mica de la macrocefalia que tenim com a, com a, com a model territorial, tota la població vivint en un puesto i el resto del territori produint i acaparant mm, basura qui on viu la, la majoria de la població. Um, I llavors, doncs, davant d'aquest plantejament, davant del de, el, el lema aquest de ruralisme i emergència climàtica, que alguns aprofito per fer una falca de, de la productora Le Champs, que han fet unes samarretes de ruralisme barbari, perquè el, el, el lema també comença a apuntar al que explicava l'Adrián de, del col·lapse. Eh, recordem d'on ve aquest lema, perquè potser ha, eh, substituït socialisme i barbari, o barbàrie que deia Rosa Luxemburg per ruralisme i barbari, perquè ens, doncs, a la nostra realitat quotidiana doncs, doncs ens queda millor, però per mi almenys és el mateix. Eh, potser podem estar d'acord amb això o no, el que sí que crec que podem estar d'acord és que quan parlem de ruralisme i emergència climàtica estem parlant d'anticapitalisme, perquè si eh, ens plantegem ruralisme com retorn a la, a la ruralitat, eh, això xoque directament contra la manera de funcionar del sistema establert. Eh, evidentment és una odissea, és una cosa molt complicada eh, fer un retorn al món rural, disminuir els consums, perquè això xoca directament contra els pilars fonamentals de l'economia de mercat i del sistema capitalista. També l'emergència climàtica és una cosa que xoca directament, el com combatre l'emergència climàtica xoca directament amb l'economia de mercat i amb el sistema capitalista, per tant, quan plantegem eh, aquest, aquesta situació, ruralisme i emergència climàtica o ruralisme i barbàrie, el que estem plantejant és com donem alternatives al capitalisme. Eh, nosaltres creiem que el món rural eh, tenim molt territori i poca població, però tenim moltes oportunitats per ser positius, no? per no emmarcar tota la situació amb, amb, amb el dramatisme en què les anàlisis i, i, i les projeccions científiques de, de l'evolució de, del clima i les societats doncs, ens poden abocar, eh, plantegem mm, un escenari de possibilitats i, i davant d'aquesta situació ens ve una pregunta al cap, que és una pregunta molt senzilla i molt important i que a vegades ha canviat el món aquesta pregunta, que és què fer? què fem amb aquesta situació que ens trobem avui en dia, amb aquest model territorial i amb aquesta projecció eh, temporal de segurament un col·lapse, no sabem de quins, ara s'està discutint de quina manera serà el col·lapse, però pràcticament eh, està acceptat que anem cap a un col·lapse civilitzatori. Eh, doncs, amb aquest, aquest, potser seria una mica pretensiós voler donar una resposta directa a aquesta pregunta, però si ens mirem des del materialisme històric la resposta que es dona a la pregunta de què fer és eh, el que hem de fer és fer-nos amb els mitjans de producció. Eh, humilment creiem que des del món rural i des de l'economia social i solidària podem començar a bastir eh, mitjans de producció cooperatius i col·lectius que ens preparin per a ser més resilients eh, amb aquest col·lapse civilitzatori que, que vindrà. Nosaltres creiem hi ha, certament hi ha una tendència, o almenys un anel, eh, de retorn al món rural, mm, inclús des d'una mentalitat potser postmoderna eh, o postcapitalista o que sigui, hi ha una certa, un cert romanticisme eh, entès mm, doncs, com un retorn a una vida comunitària, un retorn als orígens, un retorn a l'autoconsum. El que passa és que eh, hem d'analitzar, creiem, les coses amb una perspectiva de que com a societats urbanes han perdut una certa cultura de què significa viure al territori i a vegades passem eh, de, de viure en un bloc de pisos on no coneixem els veïns ni els saludem i, i llavors ens plantegem un trencament amb això i volem anar a viure en una comunitat en què es comparteix eh, pràcticament el 100% de la vida Mm, diària en què es comparteix l'economia i a vegades estem generant estructures de mm, revitalització rural, perquè a mi tampoc m'agrada la paraula repoblament, em recorda a plantafins, però potser que una mica un defecte professional, però eh, de revitalització, no? Eh, hi ha una tendència mm, romàntica a l'autosubsistència amb aquestes experiències de revitalització rural que potser, eh, que potser és, és, és un bon assaig també en situacions en què es complica la cosa amb els decoils i amb escassetat de recursos o amb problemes socials greus com ha, com ha apuntat Adrián, però cre creiem que tenim unes dècades, tenim un temps eh, i tenim uns mitjans, que és l'economia social i solidària, aprofitant que hi ha, per exemple, l'administració en certa manera subvenciona aquesta economia social i solidària des de fa un temps potser no saben que estan subvencionant l'anticapitalisme, però mentre no se n'adonin hem d'aprofitar aquestes sinergies per, en comptes d'anar al món rural a fer autosubsistència, anem al món rural a construir, a enxarxar, a dotar-nos de mitjans i de eh, recursos per quan ens agafi eh, aquest col·lapse i haguem de fer autosubsistència. Perquè Mm, evidentment hi ha d'haver un decreixement del model territorial, un decreixement del consum energètic, però en molts aspectes hi ha d'haver un creixement al món rural, una reindustrialització basada en els recursos del, del territori. Eh, un, hem d'anar al món rural a fer explotacions agràries, ramaderes, forestals, però hem d'anar al món rural a fer fàbriques, a fer tallers, a fer obradors, a fer escoles, a fer universitats, i a dotar-nos d'uns mitjans d'una una infraestructura que ens permeten ser resilients als canvis. Ah, llavors, amb aquest, eh, amb aquest plantejament, nosaltres fa uns anys que, que, que vam anar a viure al món rural i ens plantejam com aconseguir aquests mitjans, eh, aquestes terres, aquests habitatges i aquest, i aquest treball, perquè creiem que Mm, per desenvolupar aquests projectes al món rural ens fan falta quatre coses, o més aviat, o més ben dit, eh, ens fa falta tres coses més una, perquè si tenim tres podem aconseguir l'altra, que és eh, treball, terra, gent i diners. Vale? Si tenim treball, tenim terra i tenim diners, vindrà gent. Si tenim gent, tenim terra i tenim treball, farem diners i podrem eh, construir xarxes eh, i, i mecanismes i mitjans per eh, produir estructures que permetin viure d'una manera més o menys adaptada al territori, al món rural i evolucionar cap a, cap a societats rurals actives, no dependents de models que, que, ens, que ens porta l'economia de mercat, les solucions que dona l'economia de mercat per al món rural són el turisme, l'economia rural, etc Hem de construir altres alternatives mm, més sostenibles a llarg termini i per això vam fer una cooperativa d'habitatge amb un poble que havia estat abandonat fins a l'any 2002. Durant aquests anys eh, hem anat aconseguint propietats eh, en base a compravendes i en base a, a tractes eh, amb permutes, etc etc. i hem, hem, hem creat una cooperativa d'habitatge i treball social perquè creiem que eh, les cooperatives d'habitatge al, món, al món rural han d'anar directament relacionades amb treball perquè les cooperatives d'habitatge en sessió d'ús al món urbà estan proliferant molt i estan tenint molt èxit però al món rural si no tenim garantit l'accés al treball, és molt difícil que la gent deixi una àrea urbana o gent inclús que vivia al món rural i ha, i ha anat a estudiar fora i no sabem com tornar al seu municipi perquè no tenen mitjans, eh, doncs si no va lligada una cosa amb l'altra, difícilment no, ho, ho, en sortirem. Eh, nosaltres la nostra cooperativa mmm, tenim el 70% dels solars de, del poble Vall i vam, ja hem fet hem construït un, un alberg centre de formació on pretenem fer cursos que ja, ja ho hem anat fent de manera més o menys amateur cursos de formació eh, relacionats amb rehabilitació, construcció en fusta, etc etc. I, i llavors a partir de, de les activitats de la mateixa cooperativa avui en dia la principal activitat de la cooperativa és la construcció. dels mm, treballadors de la cooperativa, dos socis treballadors i, i dos treballadors contractats, estem rehabilitant eh, edificis, però hem d'anar creant estructures que garanteixin el, la creació d'alguns llocs de treball al poble. Eh, des de, des de la línia de, de primària, de primarització doncs d'una explotació agrària, transformació agroalimentària, el que sigui, però també des de la vessant industrial han fet una fàbrica de pèl·lets, no és de la cooperativa d'habitatge, però és una altra cooperativa que es, que es diu Som Biomassa, i pretenem que el, el, el model de revitalització d'un poble abandonat o un poble amb molt pocs habitants a través d'una cooperativa d'habitatge en sessió d'ús i de treball eh, permeti donar idees o models de com revitalitzar zones rurals eh, amb diversificació, no només pensant en els projectes que funcionen en un lloc, no? per exemple, doncs, el poble dels artistes, el poble de, dels dels artesans, etc etc. No? Mm, pensar en, en, en un model de poble eh, petit, amb diversificació eh, d'activitat, adaptat als recursos del mateix territori i que això sigui replicable d'alguna manera, perquè si fem un poble mm, d'artistes està molt bé i funciona molt bé i hi ha exemples, però no podem pretendre eh, que això és un model replicable i el que, i el que en definitiva hem de construir són pobles eh, com haurien de ser, no? com, com des, dels, des de les classes populars i des dels moviments socials faríem un poble eh, amb, antropomòrfic, amb una forma i unes dimensions humanes on se pugui treballar i on es pugui viure d'una manera lògica, d'acord amb els recursos que tenim al territori i que permetin eh, així enxarxar-nos al món rural, tenir eh, mitjans col·lectius compartits i connectats per quan vinguin maldades i torni la gana, si convé, doncs estar adaptats a aquests canvis com no es podrà estar segurament en algunes zones urbanes d'aquest país. I, I bé, bueno, crec que això és una taula redona, llavors eh, doncs, podem entrar una mica al debat, si us sembla. pausa hi haurà les altres dues taules, aquí la de sobirania alimentària i a la zona del bar la de sobirania energètica. Ara es pot donar un britons de paraules, si algú vol fer preguntes, comentar algun aspecte o si també entre vosaltres voleu interpel·lar-vos. Um, dir que clar, molta gent i que farem uns torns de paraula limitadets perquè la idea és que a la tarda hi ha un espai per fer tallers. De fet, aquí fora hem posat un, un, paper, un paper verd a la paret que la idea és que totes aquelles idees o propostes que us agradaria parlar o debatre o projectes, etc etc que us puguin acudir, els podeu apuntar allà, hi ha pòstits, hi ha retoladors, etc. Nosaltres a la pausa del dinar el que farem serà agrupar totes les, les coses que es vagin caient, apuntant, etc amb grups de treball i a la tarda us distribuirem i es treballarà sobre aquestes propostes que puguin anar sorgint. Val? Um, això, no sé si hi ha, si ha el torns de preguntes o si algú de vosaltres vol fer-se un... Els ah, torns de paraules haureu de cridar fort perquè els micros van amb cable i no podrem passar, em sembla. Vale, un... No, no, Ah, jo plantejo, eh, les intervencions que hi ha hagut aquí, eh, plantejo com un tema no, que quan parlaven dels micropobles, eh, amb el tema demogràfic, eh, mirant un, un altre no, ruralisme i emergència climàtica, amb el tema de, eh, del cens, no, que per micropobles és important realment que hi hagi mans allí per treballar i per aixecar el poble, perquè, que, bueno, que hi hagi cases de segona residència o no, no? Vull dir, vivint, tampoc m'agrada el tema del repoblament, no? però jo vull dir això, que no es deixin abandonar però que s'arreglin d'una manera eh, enfocades al turisme, enfocades de cap de setmana, enfocades... No? Aquesta dicotomia en el sentit que eh, potser no ho he entès bé, eh, però vull dir eh, que a, eh, a l'hora de, de la lluita conjunta, no? del que dèiem de que tots estem parlant eh, fins a quin punt eh, aquestes dues coses, no, de que hi hagi gent, eh, es permet que hi hagi serveis i que hi hagi doncs, la llum, que et faltin els carrers o que tingui un metge a la setmana, no? però que aquesta eh, no sigui fictícia, no sé si les realitats que coneixen nosaltres amb, amb aquest aspecte inclús hem tingut un debat intern del tema de la segona residència perquè paradoxalment ens trobem que hem fet una cooperativa d'habitatge en sessió d'ús pensada per a la primera residència i ens costa trobar gent per a la primera residència, en canvi mm, ens apareixen més fàcilment gent que, ostres, pues jo per una part de l'any sí que hi viuria i, i vam tenir un debat que vam acabar resolent d'una manera que potser des de fora pot semblar una mica mm, incoherent, però vam acceptar un percentatge de ser una residència dins de la cooperativa d'habitatge. Ens vam plantejar fixar un màxim d'un 25% d'habitatges que farem que es poden destinar a una residència, eh, però els penalitzem. Són més petits i són més cars, ah. i, eh, no estan pensats per a, per a dues generacions i a més a més eh, prioritzem tipus de segona residència, primer ser una residència cooperativa, si una cooperativa d'habitatge del món urbà vol tenir una casa al món rural perquè els seus socis puguin anar uns dies de vacances o, o fer estades o el que sigui, això és prioritari, ser una residència col·lectiva, entre diverses famílies mm, agafen una casa de ser una residència i hi ha més ocupació i així prioritzat d'aquesta manera. El que passa és que d'una realitat d'un Pirineu mm, majoritàriament de segona residència, pretendre ara fer una illa de primera residència eh, en què visquem 40 persones al poble i tots treballem allí, mm, és molt complicat en la situació que estem i vam creure oportú comptar amb els diners mm, de la segona residència per desenvolupar aquest projecte i a la llarga transformar aquesta, aquesta situació tenint en compte que des del primer moment la propietat és col·lectiva, per tant, mm, potser a nivell de coherència ideològica eh, el tema de la segona residència queda una mica resolt a curt termini. No? Sí, e, és un equilibri difícil però que hi hem de conviure. Eh, jo sóc del Ripollès i allà podem dir que els nuclis dels nostres municipis estan molt millor que no havien estat anys enrere perquè als anys 70 és quan es, va, es van deixar de viure, la gent en va marxar, però gràcies a la segona residència està rehabilitat. Mm, també és veritat que actualment ens trobem que gent que és segona residència fa, passa a ser primera residència, per tant, és un equilibri complicat. Segurament a, mm, a nivell de cens parlaríem d'un 25% respecte al total, el, el, de gent que té casa, s'empadona però que no hi viu i jo almenys al Ripollès pensaria que, que parlem d'un volum així, d'un 25%. Aleshores el Pirineu deu ser més dramàtic perquè el percentatge és com molt més alt. Llavors hem de conviure amb aquesta realitat. És una mica el que ell diu, no? no podem deixar passar aquesta oportunitat de que això, hi hagi cases rehabilitades, el cap de setmana que no pugen els que tenen segona residència, mm, el poble és molt més mort també. Per tant, no, no, no podem fer cap asco especial, eh? jo crec que hem de saber hem de poder garantir oportunitats pels que volen venir a viure. És veritat que és una pressió, sobretot mm, a nivell de, de les cases, molt forta, els lloguers són més cars, les ventes acaben sent de segona residència, però hi va haver aquest petit canvi o transformació cap a, a, a primera, una part. Llavors, mm, és que mm, el món és així de real i crec que hem de saber conviure intentar mm, que hi hagi oportunitats pel que vol viure sempre, però anirem amb uns percentatges així, almenys a la nostra zona. Sí, hi havia una eh, Sí. yo que quería preguntar sería, más que nada iría dirigida por lo que ha hablado del colapso, de la transición, realmente sería una pregunta acerca de la transición hacia el pluralismo, y es qué papel y en esas sociedades que, que, llegarían detrás de, de, esa eh, transición hacia, el, ruralismo. Eh, ¿Qué papel tienen? Si es que deben jugar algún papel o si, si, existiría el Estado tal y cual lo conocemos ahora, si no sería sostenible, eh, si sería posible. Bueno, pues en parte La... Hola, és que el... no tenim micro per fer circular. La pregunta era sobre quin és el, el paper, quin seria el paper de l'Estat o si hi hauria paper per l'Estat en una situació de col·lapse. Sí. Vale. Resumit. Claro, al, hablar de esto abrimos en realidad, o sea, yo pienso que hablar de ruralidad hoy evidentemente es hablar de anticapitalismo, ¿no? Pero también es repensar toda la tradición socialista en general, ¿no? Nosotros escribimos un libro hace poco que se llamó Ecosocialismo del Campo, junto con Jorge Richman y con Emilio Santiago Muñiz y Carlos Madorra. Entonces, yo creo que la cosa es mm, repensar los proyectos históricos de, del anticapitalismo, ¿no? y en ese sentido hay muchas cosas que yo personalmente creo que tenemos que superar. ¿no? La primera es como esta idea de monoestratégica, o sea, es decir, yo creo que probablemente, bueno, primero, el escenario de colapso no está en el futuro, es el presente, ¿no? eso es algo muy importante, o sea, cuando a veces se piensa en colapso se piensa en Mad Max, ¿no? o se piensa como una gran convulsión, como muy, muy puntual y la cosa, por desgracia, no, suerte, no lo sé, no va de eso, ¿no? Va más bien de una especie de deterioro progresivo, ¿no? La mitad del mundo ya ha colapsado, pues es decir, hay muchos territorios que ya viven no solamente en estado de extralimitación, sino de degradación muy profunda, no solamente ecológica, sino también social, ¿no? Y algo parecido, algo como la crisis de 2008, como la crisis que se anuncia ahora, ¿no? Eh, el aumento del precio de la gasolina, o sea, todo ese tipo de cosas, digamos que ya dan cuenta de esa situación, por no hablar de la pérdida de biodiversidad que es un hecho, ¿no? O sea, estamos hablando ya de la sexta gran extinción, ese es el, nivel de destrucción en el que estamos, ¿no? Un grado y medio sobre la temperatura preindustrial. es decir, yo no haría esa pregunta para el futuro, la haría para el presente, ¿no? Y si la hacemos para el presente, ¿no? ¿Cuál es el papel que tenga el Estado o cualquier otro actor social? para mí es prioritario partir de que eh, hay una pluralidad social y por tanto hay una pluralidad estratégica, ¿no? Y yo creo que no, no, adelantamos mucho, ¿no? Eh, digamos, intentando priorizar las diferencias ¿no? Eh, frente a lo que nos une ¿no? en este momento tan delicado. Ahora, si me preguntas a mí personalmente, yo creo que el Estado, sobre todo cuando se agrave ¿no? esa situación de desigualdad, probablemente está destinado a jugar un papel pues, bastante negativo. ¿Por qué? Y esto eh, es como lo veo yo, ¿no? Primero, porque creo que está bastante comprobado, ¿no? Que, de hecho, hablamos de socialismo barbarie, ¿no? Pues ellos hicieron muchas investigaciones al respecto, ¿no? Que existe una dinámica hacia el burocratismo, ¿no? O sea, existe una dinámica que genera, digamos, nuevas diferencias eh, de acceso al poder, nuevas diferencias, si queréis, también de clase, cuando se generan ese tipo de, modelo de Estado, incluso que, con los que tienen un signo supuestamente emancipatorio. Hay un estudio muy interesante de un autor que se llama Raúl Zibeki, ¿no? que estudia todo el ciclo del nuevo progresismo latinoamericano, en el que de alguna manera pues, se tiene algo así que podría servirnos como ejemplo. ¿no? Es decir, movimientos sociales fuertes, una, ciencia, una cierta conciencia ecológica, se construyen incluso constituciones, ¿no? dando derechos a la naturaleza. Y a nivel muy material, económico, muy básico, es, evidente que los movimientos cooperativos, ¿no? minería, gente que está en posiciones de mucha desprotección social, que parten digamos, de una situación bastante mala en el inicio, después de todo el ciclo eh, han tenido acceso al poder, han tenido acceso a recursos del Estado y de alguna manera han rearticulado una nueva dinámica de, de élite. ¿no? Eh, han, puesto al servicio digamos, de sus intereses eh, grupales e incluso muchas veces personales gran parte de todos esos recursos en escenarios de abundancia que esto además es muy importante, ¿no? O sea, si uno piensa en Venezuela, por ejemplo, piensa en el escenario de abundancia, un país petrolero, ¿no? En el que se ha dado esa tendencia. Claro, cuando pensamos en escaseces, ¿no? Que son escaseces tan dramáticas como para poner en tela de juicio la supervivencia, problemas de agua, de acceso a tierra, alimentación, energía, ¿no? A mí me aterra, ¿no? Me aterra justamente el riesgo que existe y la posibilidad tan fuerte, ¿no? digamos, de que esas dinámicas burocráticas se den y se recrudezcan ¿no? y puedan derivar finalmente en la creación de, de zonas de, exclusión, de zonas de sacrificio. ¿no? Claro, al respecto del papel contemporáneo, pues hay un debate al interior del ecologismo y sobre todo del ecologismo anticapitalista. ¿no? O sea, yo no voy a oponerme, digamos, a los compañeros que creen, por ejemplo, que hay una vía en la política institucional estatal, me parece que es bastante complejo, digamos, conseguir ahí capacidad de maniobra para poder desarrollar casi nada directamente por lo confrontativo, ¿no? que es plantear estos temas en serio con cuáles son las dinámicas ya no solamente del Estado, sino sobre todo del entramado empresarial. ¿no? Es decir, a día de hoy el mercado tiene un poder que no tiene muchos precedentes, por mucho que haya posibilidad de hacer inversión pública, ¿no? es un porcentaje que yo creo que es, que es mínimo. ¿no? Sin embargo, otra cosa me parece en los pequeños pueblos, ¿no? o sea, yo creo que el municipalismo en un sentido amplio tiene muchas más posibilidades y la cosa es generar autonomía. Claro, si se resume nada más que al ayuntamiento, probablemente estemos en un problema, ¿no? O sea, en cualquier caso, eh, la cosa yo creo que va de hacer política, pero hacer política en serio, es decir, generar redes, generar poder popular, ¿no? poder tener organismos propios eh, desde donde producir, y, estoy de acuerdo que la cosa no se resume a, a, lo primario, y hay un debate sobre el industrialismo que nos íbamos a tener ahora, pero igual luego lo desarrollamos, ¿no? Pero bueno, o sea, para, yo apuesto, digamos, mi apuesta justamente por la autonomización, porque yo creo que hay un potencial que es imprescindible para que lo que sea pase y además, digamos, es donde creo que tenemos más posibilidad de resistir, ¿no? Es aquello que, no, nos pertenece, ¿no? Entonces, mi apuesta estratégica es esa, ¿no? No sé si va a ser la única, no sé si va a triunfar o no, Pero la mía sí es esa que el tema de anaven com algunes en la línia de com les, el paper de les institucions en els municipis, aquest municipalisme actual i la realitat, per exemple, aquí en Lluçanet, que és com una, una zona de micropobles, que se'n podria dir, quin paper ha jugat les institucions municipals en, el, en la permissivitat de la industrialització, la complicitat de, dels ajuntaments eh, i els tractes de favor d'aquests ajuntaments amb, amb grans lobbies empresarials i amb grans bancs i què, què queda d'aquest model industrial que s'han menjat amb patates també de l'Estat a través de les subvencions, que totes les subvencions que arriben a aquests municipis són destinades a, aquest, a aquesta idea del progrés que se'ls ha imposat, que tot i ser municipis petits s'han menjat amb, amb patates la idea del progrés aquest que s'ha venut des de l'Estat i des de la Generalitat, i el que passa és un model industrial que el que destrueix és la vida social dels pobles, el jovent ens veiem inverses en treballar per grans multinacionals en el poble, no ens donen l'oportunitat de poder treballar a la terra, no ens ensenyen a poder treballar a la terra perquè no hi ha un traspàs, perquè es perd. Després hi ha el tema del despoblament, eh, hi ha el tema de que una de les coses que podem es tracta molt és que per què perdem la, motiv la motivació a, al Lluçanès, a la nostra terra, a la zona on podríem treballar-la i viure-hi, i ens anem a Barcelona a estudiar, on, on no ens motiva estar al poble, perquè la indústria, la, la indústria i la industrialització, a part de tot l'impacte ecològic, també descobreix els vincles socials que motiven a quedar-te en, la, en la teva zona. Per tant, des de la meva perspectiva, quan es parla de l'Estat o es parla de les institucions, que ha d'haver-hi una radicalització del discurs entorn al, al que és la idea del municipalisme o, de, o, o, o de, d'aquest socialisme que tu parles, o etc etc, partirà cap a una, unes formes d'autogestió des d'una perspectiva llibertària que motivi a crear en zones de micropobles, per exemple en Lluçanès és un bon exemple d'una zona amb petits pobles que podria ser possible el comunisme llibertari en petits pobles, que cada poble s'organitzés per, perquè realment el paper dels ajuntaments és que no, no es necessiten ajuntaments perquè les inversions són destinades al progrés però els pobles fa anys i anys que s'han autogestionat i no necessitaven a, eh, aquestes inversions per progressar perquè realment aquests pobles el que li falta és vida social, motivació, empoderament col·lectiu, projectes d'autogestió, de cooperatives, de col·lectivitzar eh, eh, mitjans de producció, de crear un oci a sa, eh, de motivar aquests vincles entre pobles, de motivar aquesta identitat amb la terra, que el jovent es vulgui quedar a la terra. Per tant, des d'una perspectiva de radicalitzar el discurs, també seria com apostar per eh, empoderar el jovent. Jo parlo del jovent perquè és poder que em toca més a prop, però entenc que tothom eh, ha d'haver-hi com una experimentació cap a realment estem a punt de, de viure una emergència climàtica molt bèstia que, que no, no, no tindrà tornada enrere i per tant més que ruralisme poder estaríem ja en la fase de barbària o sigui, agafem eh, aquestes zones i les defensem a mort fins a les últimes conseqüències i apostem per, per l'autogestió, la, per apostem per, eh, per crear vincles Eh, sense que, que no passin per la institucionalització d'aquest discurs de l'urbanisme i, sobretot, eh, evitar eh, el contacte amb, amb aquests discursos academicistes o institucionals que ens venen a explicar el, el, eh, el Lluçanès o els orientals com, com coi sobreviure en aquestes terres. Per tant, eh, expropiar cases de grans eh, multinacionals, expropiar cases de grans terratinents, dels bisbats, crear eh, comunitats sòlides allà i crear xarxes i, i autogestió. Quan aquesta és la meva perspectiva. les coses propositives que vulgueu plantejar o si veniu de col·lectius que estigueu treballant coses d'aquestes, insisteixo, eh? si us podeu quedar a la tarda i llavors eh, dir, no? recollim totes aquestes qüestions que puguin anar sortint i siguin, puguin ser interessants. Comentar, eh, crec que el tema aquest de la reindustrialització no de la zona rural pot ser una cosa interessant si voleu fer un apunt, Comentar que, pels qui no ho conegueu aquí al convent, això era un antic convent associat a una colònia tèxtil. Um, pels que ja sou de la comarca ja ho sabeu, però els que no fem una pinzellada a la comarca, estem al Berguedà, que és una comarca que ha, ha passat per un procés d'industrialització i de desindustrialització uh, brutal, en el qual Pugeu per l'Eix de Llobregat i trobareu un munt de colònies tèxtils que han estat abandonades i que actualment moltes no tenen cap mena de reubicació. Tota la zona de la Berguedà és una exconca minera que ha, passat, ha patit uns processos de contaminació brutals. Hem passat tota una època en la qual sembla que el turisme ens havia de treure no? de, ens havia de treure de tots els problemes possibles i actualment estem en un procés de cascada d'agressions al territori, d'aquestes que venen impulsades des de la metròpoli cap a les zones rurals, eh, i això es diu Jocs Olímpics d'hivern, Coll de Pa, Estació Esquí de Coll de Pal, desdoblament de la carretera, i un llarg etc que acaben culminant amb el reconvertir la central tèrmica de Serps que està actualment tancada en una incineradora de residus per fer energia que diuen que és renovable, es veu. Sí. Um, I que aquesta dinàmica segurament es, es replica en moltes altres zones, és molt habitual. Aquí el convent és un espai, també un espai de resistència, és un espai dedicat a la creació artística, però que han recuperat aquesta zona de la colònia Rosal, que a més a més és un, són una sèrie d'edificis que estan completament en desús, dels quals ningú se n'estava fent càrrec i han construït tot un projecte. Dir que també un dels motius per marcar les jornades dins d'aquest espai era precisament perquè s'ha intentat, no, en aquest context en el qual el col·lectiu del convent han intentat, diríem, trencar aquestes dinàmiques creant un, uns projectes en el territori. I això, si voleu fer Sí, sobre el tema de d'industrialització i que crec que és molt pertinent parlar-lo perquè mm, crec que la, la base de, almenys el que proposàvem nosaltres, és que eh, això es faci des d'una propietat col·lectiva d'aquests eh, aquests, petites indústries, tallers, etc, perquè eh, sigui més adaptat a les necessitats de, de, del territori i als recursos que hi ha al territori. Nosaltres, per exemple, al Pallars Jussà, tot el tema de la desindustrialització el van sofrir fa 50 anys i no és que va haver desindustrialització sinó que va haver totalment tancament eh, hi havia indústria a Polo de Segur hi havia cinc serradores de fusta hi havia una fàbrica de camises una fàbrica de xocolata, dues fàbriques de, de licors i avui en dia l'empresa més potent de Polo de Segur és el geriàtric i podem dir que és un geriàtric amb carrers o sigui eh, la fase post industrial en una zona que no està en una zona totalment turística, doncs, doncs és totalment eh, depriment. Eh, si algun, alguna petita indústria d'aquestes eh, adaptada una mica al territori, perquè no hi ha grans serradores ni hi ha grans fàbriques, hagués sigut de propietat col·lectiva, s'hagués eh, reformat, s'hagués reconvertit amb, amb béns i serveis propis de, de, del territori o fet d'alguna manera ben feta, perquè Vam tenir el cas de, de Copidinau, per exemple, una gran cooperativa que va apostar per la producció eh, a tope de, de, de llet, de mantegues, etc., i va acabar absorbida per una altra empresa i, i tancant, doncs tot, tot, tots aquests mecanismes de mercat, si hi ha un control des de l'economia social, des dels treballadors, d'aquests centres de treball, doncs és més fàcil mantener un dinamismo económico al, al, A mí el tema me parece central, yo cuando hablo de municipalismo hablo de municipalismo libertario casi siempre, no tendría grandes diferencias contigo, Y yo creo que es muy importante entender, digamos, que yo creo que ha habido en el grueso del movimiento socialista una mala interpretación, yo creo, de la posibilidad ¿no? liberadora, emancipatoria de la industrialización. Yo creo que la industrialización del mundo ha sido probablemente el fenómeno más dramático que, que, se ha dado en la historia de la humanidad y que ha sido sobre todo un vector de desposesión y cuando hablaba antes, 20 ah, minutos no tenía mucho tiempo, ¿no? De justamente esa dinámica de apropiación, ¿no? Es qué pasa cuando de repente lo que tendría que ser poner la vida en el centro, lo que tendría que ser cubrir necesidades, ¿no? Poder de alguna manera hacer hincapié en la reproducción de la vida, se convierte en, una actividad mediada y además en una actividad ligada al salario, Y una actividad ligada al salario no solamente tiene que ver con la mercantilización, también tiene que ver justamente con la creación de los servicios públicos, Si se crea un servicio público como por ejemplo el de la educación, la, gente que está encargada ¿no? de, por ejemplo, tejer el vínculo de la sociedad son empleados, ¿no? son empleados a sueldo que dependen de un salario, en este caso del Estado. ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? y por otro lado, por supuesto, la profunda transformación social que, eso ha tenido ¿no? y que eso, que eso ha implicado. O sea, ha sido romper no solamente el entramado metabólico, digamos, de esas eh, sociedades campesinas e indígenas, sino también introducir por la disolución de los vínculos comunitarios, ¿no? E introducir digamos, la imposibilidad de sostener las necesidades propias en el territorio y, por tanto, la obligación, en el fondo, de convertirse en ese ejército de reserva, ¿no? de convertirse en la carne de cañón del nuevo urbanismo, y no ha tenido nada de natural. es decir, ha sido un proceso muy contestado. sea, los levantamientos campesinos atraviesan la historia de Europa desde el siglo XVI hasta el momento presente, por mucho que haya sido denostado. ¿no? Por ejemplo, el movimiento ludita tuvo, yo creo, una, una claridad bastante grande ¿no? al entender que la construcción de nuevos entramados industriales iba justamente en contra de su posibilidad de autonomía, de poder tener un control sobre los propios medios, pero también los ritmos de trabajo, la naturaleza, en el sentido de cómo lo, lo organizaban el trabajo, incluso la manera de vivir, y eso no fue una cosa nada más de Inglaterra, ¿no? o sea, ocurrió en Francia, ocurrió aquí, ocurrió en Alcoy, por ejemplo, había un movimiento ludita muy, muy grande, ¿no? Y claro, yo creo que ese prejuicio progresista, ese prejuicio ¿no? Eh, que ha puesto por delante algo así como que el progreso significa progreso tecnológico, ha hecho que abracemos, digamos, procesos sociales que son fundamentalmente nocivos, que son fundamentalmente, yo creo, opresores, ¿no? Primero fue la industrialización, la automatización, hoy es la informatización, de manera acrítica, ¿no? No se puede politizar, digamos, la cuestión del industrialismo porque de alguna manera la cosa solamente va de quién tenga la propiedad o cómo, cómo se reparta. ¿no? Claro, luego hay que, hay que bajar, digamos, a las propuestas concretas. Cubrir necesidades hoy, pues yo creo que implica ir, digamos, caso por caso, lugar por lugar y ver de, de alguna manera qué se puede hacer ahí o no, qué tiene sentido o no. El problema que tiene pensar, yo creo, en clave de industria es que al final hay una dependencia, ya sea energética, ya sea infraestructural, ¿no? que de alguna manera no existe si se piensa más bien en clave de taller, en clave de taller cooperativo, etcétera, ¿no? Cuando yo sí que pienso en clave de, de municipalismo libertario, no es porque mi apuesta personal no sea por la organización, por la expropiación, etcétera, ¿no? sino porque también creo que a veces eh, cometemos un poco el error, yo creo, de olvidarnos otra vez que vivimos en una sociedad que es plural es decir, que aunque fuera lo ideal, de alguna manera, que generáramos esa, esa hegemonía social, yo creo que hay que trabajar porque esas prácticas se normalicen, se extiendan, tengan presencia, ¿no? Y eventualmente que fueran, digamos, las legitimadas por todos, no es el punto de partida, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces, si no es el punto de partida, yo creo que tenemos que construir diálogos, ¿no? Y yo creo que hay muchas experiencias de, de municipalismo en clave libertaria que abren la posibilidad justamente de, tener ese diálogo, ¿no? de normalizar esa práctica, de impulsarla, ¿no? hasta cierto punto, de ponerlas en el centro digamos, de la conversación de, diferentes territorios. Claro, eso no tiene nada que ver con cuál es el papel que juegan los ayuntamientos hoy. si pensamos en que estamos en el marco de la agroindustria, de la Organización Mundial de la Producción y la Distribución, y además que los ayuntamientos son la cadena de transmisión justamente ¿no? de la burocratización de la vida, pues evidentemente no es el escenario. ¿no? La cuestión es ¿Hasta qué punto eso se, le puede doblar la mano? Yo creo que en el Estado mm, centralizado autonómico no hay ese espacio. ¿no? En, el, en el municipal, el gobierno municipal creo que es un espacio restringido, ¿no? sobre todo porque no hay mucha capacidad de maniobra, no hay recursos, hay una legislación que es bastante estricta, pero sin embargo la pequeña escala genera por lo menos la posibilidad de que haya una legitimidad y una permisividad ¿no? que, que sí que puede ser a veces determinante, ¿no? como para que algunas cosas ocurran o no ocurran, ¿no? Pero claro, al final es un debate estático que tiene, se tiene que tener los grupos que están haciendo las cosas en el lugar en donde estén, en el contexto particular, porque hablarlo en términos generales, pues sí, yo puedo citar a Marx y luego hablamos de Castoriadis si queréis y hacemos aquí un debate teórico si os apetece, ¿no? Pero me parece que como vivimos una realidad y vivimos una realidad más en la que es interesante porque hay movimientos que se están dando, el cooperativismo es una realidad, la, destrucción y el deterioro de nuestras condiciones de vida va a ser un hecho y por tanto vamos a tener que hacer frente a, ese reto. Yo creo que es importante simplemente que tengamos en mente que lo más espontáneo, lo más natural hoy sería más bien que la salida fuera autoritaria, es decir, que la gente estuviera dispuesta a renunciar a su libertad a cambio de satisfacer, digamos, su necesidad de bienestar y de seguridad. Entonces, ahí hay un, hay un frente de lucha muy importante, ¿no? material, político, cultural, etcétera, ¿no? en el que se pueda volver a reivindicar la centralidad de la libertad, que en realidad esto no es una cuestión de sobrevivir, sino que es una cuestión de vivir, de la posibilidad de poder vivir libre. ¿no? Una pregunta. ¿Tú crees que.? Yo, siempre lo veo todo muy negativo, ¿eh? pero ¿tú crees que hay peligro? hoy en día el sistema lo absorbe todo todas las ideas buenas, alternativas, sobre todo, a través sobre todo de, las redes sociales. ¿no? ¿Crees que hay riesgo que este ruralismo pueda ser monopolizado por los estados? Aquí hay dos ejemplos, uno de libertario y otro de dentro del sistema hacer cosas muy bien hechas y muy bien pensadas, pero creo que hay muy poca gente a esto. Conozco algunos ejemplos a Suranell, a las, la gent, sí, les noies de Montanyà, no he escuchat. L'exemple d'ells també és molt, molt interessant, no? però com trobar la fusió i que no sigui l'Estat el que monopolitzi. Amb el tema de, amb el tema de l'emergència climàtica està clar que passa això directament. Vull dir, el greenwashing o com li diguin, o la mena aquesta Mm, que va a l'ONU i parla i tot això, el sistema ja absorbeix. Amb, amb, el, amb el ruralisme, com que és molt més tímid i surt molt poc als mitjans, no passa tant, però al cap i a la fi aquesta jornada l'organitza nou Cooperatiu eh, de la Catalunya Central amb, amb recursos eh, públics, etc etc. El, el tema mm, és que si podem anar a l'arrel de les coses i, i podem almenys el, el, nostre, el nostre punt de vista. Si podem utilitzar alguns mitjans que, que se'ns ofereix, que se'ns ofereixen per construir realitats que, que siguin beneficioses per a tots, doncs eh, el risc de que, de que ho abdueixi el sistema mm, mentre no em puguin treure un benefici no serà mm, molt gran, el dia que em puguin treure un benefici haurem d'estar atents a, a com això s'abdueix també per part del sistema. S'abdueixen ja és perquè segur que, que hi veuen un benefici. Uh, sí, potser s'organitzen migracions col·lectives al món rural, uh, però com que no tenen una fórmula de desenvolupament, com que no tenen una fórmula de creixement, no tenen una fórmula de benefici econòmic que no sigui el turisme, que no sigui el model d'Andorra, Vall d'Aran o el que sigui, no, no tenen idees en aquest aspecte, doncs de moment tampoc no cal patir per això quasi que mos, mos cal patir més perquè siguem gent al món rural, eh, vinguin o no vinguin. No? Vull dir ja, que... això tampoc s'està facilitant, perquè no, no, els preus gens. de les vivendes ja han pujat una barbaritat, les, que estan, les cases que estan tancades, les capelles, no donen cap opció des, de, des dels estats i des de les administracions. I també el, ara s'estan començant a comprar terres ja. No? I ja és la gent están comenzando a Inglaterra. saps? Els Sí, Ya no només les cases, sinó s'estan començant també a en para para cultivar cosas que no sé qué... Bueno, no sabem. O sea, yo creo que antes o después, eh, creo que es ya hoy, ¿no? los estados van a tener que ponerse a pensar en cómo van a responder justamente a las casas, sobre todo de energía. ¿no? Y quiero decir, creo que nos, a veces no somos muy conscientes de que todo lo que son recursos como tierra, agua, etcétera, a día de hoy ya empiezan a ser recursos geoestratégicos, ¿no? O sea, China compra tierras en África, por ejemplo, ¿no? Y la compra por miles de millones de hectáreas simplemente para tener una reserva ahí, ¿no? Eh, yo qué sé, el conflicto de Palestina e Israelí no, eh, no, se puede separar, por ejemplo, el control del agua. O sea, no está comprando también No, Israel está ocupando eso también, pero está ocupando las tablas de Cisjordania justamente donde están todos los acuíferos, ¿no? O sea, ahí hay dinámicas, en Sáhara, por ejemplo. ¿Por qué el Sáhara es un lugar conflictivo? Porque tiene las mayores reservas de fósforo del planeta y esas reservas de fósforo son las que garantizan hoy la agricultura industrial justamente para la producción de fertilizantes, ¿no? Entonces, Aquí la cuestión está en que normalmente, y por desgracia <laughs> nuestro creo que es un gran ejemplo, los estados no son tan maquiavélicos, ¿no? <laughs> Es decir, hay una serie de dinámicas estructurales que son muy importantes, pero luego también hay mucha torpeza español, español, es quizá uno de los más torpes del mundo, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que no se sabe qué hacer. O sea, yo creo que realmente no se, no, se plantea, está tan fuera, ¿no? digamos, de lo que ha sido la hegemonía, digamos, el programa único, la visión del mundo cerrada que se ha tenido, que yo creo que, como justamente también ¿no? en, Cataluña, que siempre se suelen hacer las cosas de manera más inteligente, ese gobierno simplemente yo creo que deja hacer para ver si alguien se le ocurre qué hacer. Yo creo que es la ¿no? O sea, Claro, con la intención seguramente de luego reapropiárselo, ¿no? Y eso es muy, muy importante tenerlo en mente porque yo por eso le decía, o sea, yo creo que el pluralismo va a ser una alternativa necesaria, pero no tiene por qué ser deseable, y en ese sentido no tiene por qué ser emancipatoria, O sea, se puede reconstruir, digamos, un nuevo tejido productivo que se siga basando en el mismo tipo de dominación contemporánea, incluso más recrudecida, ¿no? Porque por lo menos antes existía la coacción del bienestar, ¿no? Pues yo entiendo quizá otras generaciones que yo no sé si lo hubiera hecho, creo que no, pero bueno, entiendo que por lo menos había, uno daba su libertad a cambio de algo, ¿no? Pero es que hoy la damos ya cada vez más a cambio de nada. ¿no? Entonces, claro, seguir manteniendo, digamos, esta idea de que haya ese tipo de reestructuración sin confrontar, sin transformar de, de manera radical, yo creo que es ser poco inteligente por nuestra parte, ¿no? Entonces yo por eso creo que no se puede desvincular, por eso decía, autonomía material, pero con autonomía política, ¿no? es decir, que esto sirva realmente para que podamos volver a tomar la vida sobre nuestras manos. Y eso significará conflicto. es decir, en el momento en que eso tenga una masa crítica, permita a la gente vivir, permita a la gente desvincularse del salario, permita que tome sus decisiones sobre su territorio y qué querrán hacer, pues el monopolio, digamos, que de todo eso tiene el Estado volverá a aparecer, ¿no? Y dirá, bueno, pues esto ya no puede ser. hasta aquí sí, pero esto ya no puede ser. ¿Cómo ha pasado tantas? Esto o sea, ese me parece el mejor de los casos, casi. Claro, el, peor de los casos es el escenario México, ¿no? O sea, es decir, un, repliegue del Estado, que claro, esto ya no es... Es que, es decir, yo soy libertario, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, el mundo de los años 30 con el mundo de ahora. Es decir, no es lo mismo un repliegue del Estado en un entramado, digamos, comunitario, ¿no? Con una serie de población muy instalada, no se si me eh, que un repliegue del Estado en el tipo de sociedad que, que, somos hoy, ¿no? neoliberales e individualistas. O sea, puede haver un escenari de todos contra todos. Quan abans comentàveu de la, la radicalització del discurs del ruralisme, anava bastant en la línia de que qualsevol experiència real, d'autogestió real, eh, que per mi és l'única forma de, de sobreviure al, al el capitalisme actual tan agressiu i, i el canvi climàtic, etc etc i la destrucció de la vida com a, com a vincles, etc etc. em refereixo que qualsevol experiència d'autogestió, que és pel que jo apostaria o que crec que s'hauria d'apostar al món rural, que és des de l'experiència del poble curt fins a l'experiència de les arts a França, fins a l'experiència de Fraues, fins a totes les experiències i moltes experiències que està bé actualment en relació a, a, a com viure sense estat eh, i, i ficant la vida al centre i l'ecologisme i el feminisme al centre, etc etc. Tot, tot qualsevol experiència o, o la que puguem portar, per exemple, al Puig dels Aixuts, a Lluçanès, qualsevol experiència d'autogestió que es pugui eh, fer a través de l'empoderament sense les vies institucionals suposen, una, com, com bé comenta el company, una repressió perquè l'Estat sempre, o sigui, l'Estat és molt, és molt dolent. Uh, uh, realment, realment uh, mai permetria o no permetrà que la gent vegi que, que el poble es pot organitzar sense l'Estat i que és factible i que ho ha fet sempre, sense que hi hagi un control de les institucions. I clar, en el moment que hi ha això, realment és això que dèiem, no? hi ha aquella, una cançó de la Mercedes Sosa que diu eh, jo quiero ser flor, però si no seré fusil. I quan aquesta frase per mi és brutal, perquè eh, quan penso en ruralisme, penso en... Pues sí, tenim un esperit hippie, no? Volem, volem realment viure a les comunitats i ser felices, però és que no ens ha tocat aquest, aquest estat, aquest moment vital, no ens ha tocat el moment de, de igual el moment de, de confrontació, de, de guerra civil, perquè, perquè, perquè realment l'experiència de l'estat de França o l'experiència del poble curt Eh, de les curdes, etc etc, eh, i o fraules, la, la gent està experimentant en formes de vida molt boniques, però que comporten agafar els fossils. Perquè eh, i, i en el món rural eh, crec que hauríem d'apostar per experiències molt potents d'autogestió que puguin fer un efecte pólvora, com les revolucions sempre han tingut un efecte a les insurreccions, són pòlvora, perquè quan la gent comença a veure que pots organitzar-te amb la vida al centre i sent feliç, eh, és quan la gent diu, eh, hòstia, això és molt millor que, que anar al bar a emborratxar-me i currar la fàbrica tot el dia. I aquest efecte que es podria generar en el món rural eh, s'haurà de defensar. I, i, i per defensar algú no, no, val, no val el discurs de, del pacifisme perquè realment l'estat és molt, molt, molt fort per tant, crec que s'ha de radicalitzar també la forma en com defensem aquestes experiències d'autogestió. una paraula allà fort. Jo, jo com a habitant d'un micropoble, eh, jo m'agradaria també una mica des, desmitificar o trencar una mica tot aquest romanticisme que hi ha al voltant dels pobles, no? de la vida dels pobles i tal, perquè eh, a casa meva hi ha Netflix eh, i estic segur que la majoria de gent del meu micropoble va comprar el bon preu i, i tot plegat. Inclús el poble del costat, també a nivell de transport, d'energia, no? que és un poble de 2.000 habitants, doncs intentant reduir el trànsit o intentar que al carrer Major doncs, hi hagi menys gent que, va, que agafi el cotxe per anar a comprar a 10 metres de casa seva i llavors tot això, uf, no? O sigui, eh, que el, jo crec que el que vivim als micropobles o pobles és una reproducció del que vivim a tot arreu, no? I que, però per trencar la llança a favor de, de les coses boniques que es poden fer, eh, una decisió que va prendre l'Ajuntament d'aquest cas de Gamanent, que està al Vallès Oriental, eh, aquest últim, aquest, aquests, últims parell, aquests dos últims anys el que va decidir va ser crear un obrador eh, públic. No? Per què? Doncs perquè Tagamanent és un, és un micropoble on hi ha moltes masies disperses, hi ha gent que treballa en el sector primari, hi ha gent que que fa formatges, que fa marmelades, o treballa amb la mel, etc. però que tenia aquesta dificultat que necessitava un espai amb, amb una reglamentació eh, adient doncs, per poder treballar eh, i processar els aliments. No? I això l'Ajuntament, doncs, en comptes de pensar en crear què sé jo, no? bueno, un centre cívic, per dir-ho d'alguna manera, doncs, va decidir crear un obrador públic. I en aquest espai doncs, la gent té la possibilitat de desenvolupar-se professionalment. No? I això és un, una de les coses que fa que la gent segurament decideixi quedar-se Tagamanent i no deixi la feina i marxi a un altre lloc. Vull dir que i una, i una pregunta que volia llançar a l'associació Micropobles, o sigui, a banda de poder reivindicar, a banda de buscar es mancomunen serveis eh, o es busca finançament conjunt? Perquè la, de, i la segona pregunta és de quanta població estem parlant en, en la totalitat dels, dels micropobles? Mira, parlem d'uns 82.000 habitants a nivell de, de, dels municipis de menys de 500 habitants censats. Que, que parlem d'un 1, poc per cent de la població total de Catalunya. No, l'associació en aquest moment mm, no, no està en el punt d'intentar mancomunar perquè entenem que hi ha hi ha altres mecanismes per fer-ho, ni tampoc d'oferir serveis d'aquest tipus. Segurament és un pas endavant que s'hauria de fer, de, de crear algun tipus de, de, de sistema o cooperatiu o per aglutinar eh, aquestes oportunitats, i, però de moment és, és una associació petita que estem parlant que viu de les quotes dels seus associats, que són 100 euros per municipi, per tant no, no, no es té tampoc recursos per poder-ho fer i entenem que potser tampoc ens toca com, com a associació d'ajuntaments de fer alguna iniciativa d'aquest tipus però sí que es veu la necessitat de que segurament a nivell de territori s'hauria d'acabar fent. Jo voldria tancar una petita llança pels ajuntaments amb el sentit de que no és l'Ajuntament en si, sinó són un, un, un, unes gens que s'han presentat en uns, en uns programes, en, són unes sigles o no, els que acaben determinant què acaba fent l'Ajuntament. I si a Tagamanet s'ha optat per això és perquè la gent que ho ha defensat, l'equip de govern o, o el ple, eh, ha vist clar que s'havia d'anar per aquí. Mm, jo també us puc explicar el cas d'un micropoble on hi havia un alcalde doncs, mm, que tenia molt clar moltes de les iniciatives que aquí es defensen i ara les eleccions eh, doncs no, no ha guanyat la seva candidatura per tant, i, i es tira enrere alguna de les coses que ell havia tirat endavant. Per tant, en el fons, la lluita no deixa de ser molt de, de, de les persones, no és la institució en si, sinó que les persones tenen uns projectes i per tant crec que hem de ser capaços de canviar aquest relat i de compartir al màxim eh, aquestes iniciatives. Vull dir que la lluita és de tots, no, no, no és només l'Ajuntament com a institució o l'Estat. Tots tenim capacitat per influir i per canviar-ho. Queda... Farem una última pregunta i ja, perquè ja estarem sobre les 12 per passar als això. no és una pregunta, sí, és una pregunta al debat. Eh, és una resposta al company d'allà. Eh, en primer lloc, que estic bastant d'acord amb la majoria de coses que has dit. O sigui, em considero anarquista i a més a més em considero crec que el pluralisme és una part intrínseca de l'anarquisme que jo proposo. Però eh, discrepem amb la forma diguéssim d'aconseguir eh, un ruralisme efectiu i estable, diguéssim. Perquè tu defenses la, la, la, la, la, la utilització de, de, de, de les armes i permetes a tota la violència per obtenir el, aquest estat que és desitjable, és a dir, l'anarquisme, i tot i que jo sí que defenso l'autodefensa com a tal, és a dir, crec que hi ha d'haver l'autogestió la, o sigui, davant de, de l'opressió que és evident que existeix eh, tant per part de l'Estat com per part de l'economia capitalista, però sí que crec que buscar la confrontació directa amb l'Estat a través de les armes és la condemnació del ruralisme. Per fet de que, eh, precisament per fet de que l'estat és tan fort, eh, confrontar-lo directament comportarà una resposta tan bèstia de l'estat cap a el ruralisme que, per desgràcia, no té mitjans materials per proposar-s'hi per posar de forma efectiva i el resultat d'això és que en el 99% dels casos guanyaria l'Estat. I de fet, dic això observant pràcticament totes les revolucions que hi ha hagut al llarg de la història, eh, que han sigut, o sigui, moltes d'elles han sigut, a, a, segons la meva forma de veure, han sigut legítimes en el sentit de, que defensaven les idees que, amb les quals jo, jo comparteixo, però moltes d'aquestes revolucions han fracassat pel fet de que d'això, de que l'Estat, la resposta és sempre tan contundent que paradògicament la, la conseqüència d'una revolució armada és l'enfortiment de l'Estat. El que diuen és que la guerra és la, la, uh, la salut de l'Estat. Per tant, doncs, em sembla que la forma d'aconseguir-ho és a través d'altres vies mm, més aviat encaminades a ignorar l'Estat i a ignorar la, la, la, la, la, l'intent d'opressió que està fent l'Estat. És a dir, és possible realment fugir de l'opressió ignorant-la. I crec que aquí precisament és on de la debilitat de l'Estat, és a dir, si tothom s'empodera eh, a nivell personal i s'adona que l'Estat realment no té influència, eh, primer, no crec que absolutament tot el que faci l'Estat sigui dolent, sempre hi ha coses bones, com per exemple les companyes d'aquí, però sí que és evident que hi ha moltes opressions que provenen de l'Estat, per tant, on rau la debilitat de l'Estat és que no pot controlar-nos a tots. Per tant, eh, tenim molt marge de moviment fora de la violència i fora de l'estat, inclús sense oposar-lo directament. Jo crec que és a partir d'aquí on hem de començar a construir el, aquesta alternativa rural i aquesta alternativa al, anarquista. I crec que precisament la destrucció de l'estat vindrà quan nosaltres, a través d'haver construït i d'haver promogut aquest món rural, arribem al col·lapse des d'una posició que la qual estarem molt més preparats per sobreviure que la gent que, és, uh, que viu a la ciutat. Jo vinc a la ciutat, eh? també us ho dic, però bueno, a, dia d'avui, per desgràcia, encara viu. Uh, eh, I és en aquest moment en el qual nosaltres ja estarem prou apoderats com per uh, sobreviure al col·lapse i per tant l'estat aquí és on morirà i nosaltres serem capaços de sobreviure i crec que és la forma més efectiva, buscar ara mateix que l'estat uh, destrueixi el que hem construït significaria que hauríem de començar de nou. I per tant, ens quedaria molt menys temps encara per poder obtenir aquesta resiliència que, que necessitem. No, no, jo, jo voldria, amb aquest debat que ha sortit aquí, fer una petita reflexió ràpida. Eh, de, hi, ha, hi ha un article de la revista Jolanco, que era un referent ideològic anarquista que analitzava les comunitats eh, que hi ha hagut hippies o de moviment anarquista durant, durant 30 anys al Pirineu i es van adonar que les úniques que van aguantar van ser les que tenien llaços familiars entre si, que totes, totes aquestes experiències eh, molt avançades, molt, utòpic, molt utòpiques, xoquen amb una, una realitat o una necessitat Mm, una mica massiva de retorn al món rural, una, una mica de més, ampli expert, de més ampli espectre i que crec que potser és el que podríem acabar parlant aquí d'alternatives eh, on, on més gent de la societat s'hi pugui veure en, en, cap, en cabides perquè la gent que viu al món rural el jove que viu al món rural no hagi de marxar a les zones urbanes perquè la gent de les zones urbanes que vol tornar al món rural troben alternatives eh, que no suposin una complicació o almenys des del nostre humil punt de vista, no? des de, dels que no entenem com podem ficar la vida al centre i ser feliços amb fusells, eh, doncs eh, trobar alternatives o models que tinguin una repercussió més àmplia amb, amb la societat de la, que, de la que tenen aquestes experiències tan, tan utòpiques. Thank you.